Vilkas ir septyni oškeliai. Buvo kartą sena oška. Turėjo ji septynis oškelius ir mylėjo, kaip myli savo vaikus kiekviena motina. Vieną dieną susirošė jį į gyrę pašaro parsinešti. Sušaukė visą septynetą ir sako, vaikučiai, aš išeinu į gyrę, o jūs žiūrėkit, saugokitės vilko. Jeigu jis čia įeis, suės jūs su visais kauleliais. Tas nevidonas dažnai apsimetinėja, bet jūs atpažinsit jį iš storo balso ir juodų kojų. Oškelė atsakė, nebijok, motulė, mes jau pasisaugosim, eik ir nesirūpink. Senė oška sumekeno ir rami leidosi į kelią. Vos spėjo išeiti, kažkas tik bar, bar, bar į duris ir kad suriks, Atidarykit vaikeliai, parėjo jūsų motulė ir kiekvienam lauktuvių parnešė. Tačiau oškeliai iš storo balso pažino, kad tai vilkas. Neatidarysim, sušuko jie, tu ne mūsų motulė. Jos balsas plonas ir meilus, o tavo storas. Tu vilkas. Nuėjo tada vilkas pas krautuvininką ir nusipirko didelį gabalą kreidos suėdė ir nuo to jo balsas suplonėjo. Paskui sugrįžo prie trobelės, pasibeldė į duris ir sušuko. Atidarykit vaikeliai, parėjo jūsų motulė ir kiekvienam lauktuvių parnešė. Tačiau vilkas uždėjo ant palangę savo juodą leteną. Oškeliai ją pamatė ir sušuko. Neatidarysim, mūsų motulės kojos ne juodos kaip tavo, tu vilkas. Tada vilkas nubėgo pas kepėją ir sako, nusimušiau koją, patepk ją man tešla. Kai kepėjas patepė, vilkas nubėgo pas malūnininką ir sako, apibarstyk man leteną baltais miltais. Malūnininkas pagalvojo, vilkas nori kažką apgauti ir nesutiko. Bet vilkas pagrasino, jeigu neapibarstysi, aš tave suėsiu. Malūnininkas pabūgo ir nubaltino jam leteną. Tai va kokie yra žmonės. Dabar nenaudėlis trečią kartą atbėgo prie trobelės, pasibeldė į duris ir sako, atidarykit vaikeliai, parėjų su motulė ir kiekvienam lauktuviu iš miško parnešė. Oškeliai sušuko, pirmą parodyk savo leteną, kad mes matytume, ar tikrai esi mūsų motulė. Uždėjo vilkas leteną ant palangės. Ir kai oškeliai pamatė, kad ji balta, pamanė, jog taip ir yra, kaip jis sako, ir atidarė duris. Bet įėjo ne motulė, o vilkas. Oškelė išsigando ir puolė slėptis. Vienas pruko po stalu, kitas į lovą, trečias į krosnį, ketvirtas į virtuvę, penktas į spintą, šeštas po praustuvę, septintas į sieninio laikrodžio dėžę. Bet vilkas visus juos surado ir daug galvos nesukdamas – Gurkt, gurkt prarijo vieną po kito. Tik jaunėlio, kur buvo pasislėpęs laikrodžio dėžėje, to nerado. Prisipūtęs, prisibuvęs, vilkas išdzimbino iš trobelės, atsidrėbė žalioje pievoje po medžiu ir užmėgo. Po kiek laiko pareina iš miško senė oška. Ajajai, ir ką ji mato? Trobelės durys atlapos, stalas, kėdės ir suolai išvartyti, praustuvė sudaužyta į šipulius, antklodės ir pagalvės nuo lovos nutraukytos, šoko ieškoti savo vaikelių, puola šian, puola ten, o jų nėra. Šaukia vieną, šaukia kitą vardu, bet nei vienas neatsiliepia. Galų gale, kai priejo jauniausio eilė, atsiliepė silpnutis balselis. Motulė, aš čia laikrodėje. Ištraukė į savo vaikelį iš laikrodžio ir tas apsakė, kad buvo atėjęs vilkas ir visus kitus oškelius suėdė. Galite įsivaizduoti, kaip ji raudojo savo vargšų vaikelių. Galų gale susikrimtusi, susigraužusi, išėjo iš namų, o jauniausias oškelis išsekė iš paskos. Kai atėjo į pievą, žiūri, guli po medžiu vilkas ir knarkia, kad net medžio šakos dreba. Apžiūrėjo iš visų pusių ir mato, išpampusiame vilko pilve kažkas krūta. Dievulėliau, tu mano pagalvojo, nejau tebėra gyvi mano vaikeliai, kuriuos jis suputo vakarieniai. Ir pasiuntė namo oškelį atnešti žirklių, adatos ir siūlo. Paskui prakirpo nevidonui pilvą ir vos tik prarėžė skylę, vienas oškelis kišt ir iškišo galvą, o kai prakirpo daugiau, vienas po kito iššoko visi šeši, visi gyvi ir sveiki sveikutėliai, matas baisūnas iš didelio godumo rijo juos, nei nekramtas. Tai buvo džiaugsmo. Oškeliai mylavo ir glebeščiavo savo motulę ir šokinėjo aplinkui kaip žiogai po pievą. Bet senė oška tarė, o dabar eikit ir pririnkit akmenų, prikrausim jų tam prakeiktam žvėriui į pilvą, kol jis dar nepabudo. Septyni oškeliai akies mirksnių prinešė, pritempė akmenų ir prigrūdo vilkui į pilvą, kiek tik tilpo. Paskui senė oška greitai, greitai užsiuvo ir negalius nieko nepajuto, net nekrustelėjo. Galų gale vilkas išsimiegojo atsikėlė, o kad nuo akmenų pilve labai įtroškino, tai nusprendė eiti prie šulinio atsigerti. Bet vos tik pajudėjo iš vietos, akmenys pilve pradėjo daužytis į kits kitą ir trinksėti. Vilkas sušuko. Kas ten dunksi, kas ten malas, kasgi man pilve ten daros? Maniau, kad šeši oškiokai pasirodo akmeniokai o kai jis atliozgino prie šulinio ir pasilenkė gerti, sunkus akmenys įtraukė į vandenin ir ten jis priburbuliavo. Tai pamatę, septyni oškeliai pribėgo ir katims balsų šaukti «Vilkas nebegyvas! Vilkas nebegyvas!» ir iš to džiaugsmo pasileido kartu su motina aplink šulinį šokti.